بعد Nakon zahvale Allahu Đelešanuhu i salavati salama na njegova poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wasallam, njegovu časnu porodicu, njegove ashabe, sve njegove sljedbenike do sudnjeg dana. Mi ćemo večeras uz Allahu Đelešanuhu pomoć njegovu podršku družiti se sa tekstovima riječima Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam te riječima ashaba poslanika sallallahu alaihi wa sallam kao i izrekama salafu saliha prvih dobrih generacija ovoga ummeta na temu obaveza rada prema znanju. Obaveza djelovanja ili rada prema znanju. Mi danas imamo prilike da svjedočimo mnoštvu govora iza kojeg ili iza koji ne stoje djela niti dolazi niti se pojavljuje ono što će posvjedočiti istinitost tog govora kao i posvjedočiti stanje govornika koji dolazi sa tim govorom <clears throat> iz razloga što je pomanjkalo ispravno, ispravno poimanja vjera Allaha Đelešanuhu kod većine svijeta, upravo takvi govornici imaju veliku priliku i šansu da svoje korene dobro zariju u neuki narod, da im se predstave kao oni koji su nosioci istine, koji jedini razumiju vjeru Allaha Đelešanuhu ispravno, koji su jedini na haku i tako dalje. Međutim, kada stvar cjelokupnu sakupimo i pogledamo u njenu srž, bez izdvajanja jednog ili drugog dijela, onda shvatamo da Allah te bareke ve taala nije ostavio mogućnost lažovu da laže u ovom edinu, a da se on ne prepozna. Niti je ostavio Allah Đelešanuhu mogućnost munafiku, a da se njegov nifak ne pokaže i da ga ne otkriju oči imana onog roba koji robuje Allahu Đelešanuhu znajući i poznavajući din Allaha Tebareke wa Teala. Stoga želim uz Allahu Đelešanuhu pomoć da večeras spomenemo dakle neke tekstove iz kojih ćemo shvatiti obavezu rada po znanju koje se stekne iz vjera Allaha Đelešanu te upozorenje na one koji dolaze sa riječima i za kojih nema dijela kao potvrde ispravnosti tih riječi. Abdullah ibn Uqeym je rekao čuo sam ibn Mas'uda radijallahu anhu da počinje svoj govor zakletvom pa kaže tako mi Allaha nema nijednog od vas da se njegov gospodar neće osamiti sa njim kao što se neko od vas osami sa mjesecom u noći uštapa ili je rekao u njegovoj noći A zatim će mu reći, o sine Ademov, šta te obmanulo i odvratilo od mene? Sine Ademov, šta te obmanulo i odvratilo od mene? Sine Ademov, šta te obmanulo i odvratilo od mene? Zatim će mu reći Allah dželle Vala, šta si uradio sa onim što si znao? Sine Ademov, kako si odgovorio? poslanicima. Te vidimo da jedno od pitanja Allaha Đelevala svakom čovjeku na sudnjem danu biće šta si uradio sa onim što si znao. To jeste da li si radio po njemu? Da li to što je došlo od znanja do tebe si sproveo u svome dijelu i svome životu? Ili si pak nevaran prema tome bio? A zatim će ga pitati šta si odgovorio poslanicima. Zašto šta si odgovorio poslanicima? Zato što upravo onaj ko, odgo, ko se od, odazove poslanicima, sallallahu alaihi wa sallam, taj neminovno mora da dođe sa djelima. Jer su Allah i poslanici, vjerovjesnici, najpreći bili djelovanju. I oni su bili ti kod koji nije se mogla naći razlika između govora i djela. Niti se mogla naći riječ koja nije bila potvrđena postupkom Allahova poslanika i vjerovjesnika sallallahu alejhi ve sellem. Zato onaj ko se odaziva Allahovim poslanicima i vjerovjesnicima neminovno mora nakon vjerovanja potvrde jezi, srcem, jezikom, doći sa potvrdom djelima. I tek sa ovom potvrdom on u stvari i postaje, postaje pravi, ispravni sljedbenik Allahove poslanika i vjerovjesnika. Zato mi nalazimo u generacija ashaba radijallahu anhum, da su oni bili na takvom stepenu pokornosti i slijedjenja poslanika sallallahu alejhi ve sellem da je u najsitnijim stvarima gdje im nije došla naredba oni su ga slijedili i trudili se da ga oponašaju čak i u stvarima gdje apsolutno niti je došao kuranski tekst kao naredba istog niti je došao došao tekst Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem u tome ali iz razloga što su bili iskreni i odani Allahu Đelešanu i poslaniku sallallahu alaihi wa sallam, oni su zavolili Rasulullaha sallallahu alaihi wa sallam tako da im je bila, bio užitak da budu što slični njemu u njegovom u dijelima i u oponašanju Allahov poslanika sallallahu alaihi wa sallam a to je i žele da bi sa njime bili i na sudnjem danu kada ih Allah dželle vala pozove na odgovornost Prenosi se vraću da je Ebu Darda radijallahu anhu rekao Inna ahwafu ma ahafu idha waqaftu ala al-hisab أن يقال لي قد علمت قد علمت فماذا علمت فماذا عملت فيما علمت rekao je Ebu Darda radijallahu anhu u istinu najviše čega se bojim jeste da mi se kada stanem na danu obračuna kaže znao si pa šta si radio s onim što si znao znao si Pa šta si radio sa onim ili šta si uradio sa onim što si znao? Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam u hadisu koga prenosi Abu Hurajra radijallahu anhu <clears throat> gdje kaže, čuo sam poslanika sallallahu alaihi wa sallam kako kaže prvi kojima će se presuditi na sudnjem danu jesu trojice. Prvi je čovjek koji je preselio na Allahovom putu, Allah će ga dovesti i upoznati ga sa njegovom blagodati, a zatim ga upitati šta si učinio sa njom. Pa će odgovoriti, borio sam se sve dok nisam poginuo. Allah Đelešanhu će mu reći, lažeš. Boriš se da se kaže kako si hrabar, pa je i rečeno. I rečeno ti je, od strane ljudi da se hraba. Zatim će narediti pa će onaj, pa će ovaj sa, sa, na svome dicu biti odvučen i bačen u vatru. Drugi čovjek koji je tražio znanje, podučavao druge njemu i učio Kur'an. Allah će ga dovesti i upoznati sa njegovom blagodati, a zatim upitati šta si radio s njom, pa će odgovoriti radi tebe sam tražio znanje i druge njemu podučavao i učio Kur'an, Allah Đelešanu će mu kazati, lažeš. To se činio da se kaže, on je uče, učač. Pa to se kaže i e. reklo. Jer Allah te barak je ta'ala ona koji poznaje. Podjednako sve, prošlo sadašnjost, sadašnjost, budućnost, tajno i javno, otkriće ljudima ono što je u prsima bilo. I uzalut je bila vanština kojom su se ljudi prodavali i kojom se prodaju. Tada će se pojaviti istina koja je bila koja je bila u prsima tih ljudi. <clears throat> Zatim će narediti pa će ovaj na svoje lince biti odvučen u vatru I treće, kaže čovjek koga Allah subhanahu wa ta'ala obskrbio, podario mu raznovrsno bogatstvo, dovešće ga i upoznati sa njegovom blagodati, a zatim će ga Allah Đelešanu upitati šta si uradio sa ovom blagodati. Odgovorit će, nisam ostavio put za koji ti vodiš da se udjeluje na njemu, a da nisam udjelio. Allah će mu reći, lažeš, to se čini da se kaže, on je plemenit. Pa to se i reklo. Zatim će narediti i ovaj će biti odvučen na licu sve dok se ne bude ne bude bačen u vatru džehennemsku. Ovaj hadis, braću, govori o onome koji svojim znanjem i djelom ne želi lice Allaha te barakata, već želi nešto od onoga što predstavlja užitak na ovome svijetu, mjesto, položaj, i tako dalje među ljudima. I ovo ukazuje na rijaluk, to jeste na pretvaranje, koje je kod uleme kao mali širk. A ulema kaže da mali širk poništava čovjeku delu. Da mali širk poništava čovjeku delu. I ovo je ono što je velika opasnost za svakog muslimana. Jer Selef je znao da kaže ako se čovjek u namazu koga klanja do ga svijet vidi i malo više skruši nego li u namazu kada ga drugi ne vide da mu je to rijalu. I da je to pretvaranje, to jeste da je to mali širka. Zato ovo pretvaranje u bilo kojem ibadetu jeste taj mali širk koji je velika opasnost velika opasnost podjela onoga ko, ko čini taj rijaluk. <clears throat> Prenosi Zuhri od Mahmuda koji kaže Lema hadartu Šedade ibn Aus al-Wafa kaže kada se približila smrt Šedadu ibn Ausu rekao je ma ahafe ala hadihil umme ar rija wa šahvatul hafija. Kaže, najviše od čega strahujem za ovaj umet, za ovaj narod, jeste ar-rija, jeste pretvaranje i jeste skrivena strast. Pa vidio smo da je pretvaranje mali širk. A šehvetul hafije, skrivena strast, kažu islamski učenjaci, to je onaj koji priželjkuje da ga neko pohvali za dobro djelo koje, koje je učinio. On čini dobro djelo. Međutim, stalno priželjkuje da neko ga zbog toga hvali. Zato kaže Šedad ibn Eus kaže najviše čega se bojim za ovaj umet jeste pretvaranje jeste skrivena strast. Sa. Zatim kaže Abu Darda radijallahu anhu لا أخاف أن يقال لي يوم القيامة يا أبا درداء ما عملت فيما جهلت kaže ne bojim se toga da mi se kaže na sudnjem danu o Ebu Darda šta si učinio sa onim što nisi znao ولكن أن يقال لي يا عديمة ما عملت فيما علمت Već se bojim toga da mi se kaže o Adim, šta si uradio sa, sa onim što si znao? Pa je ukazao Ebu Darda radijallahu anhu na važnost i odgovornost za ono što se znao. To jeste, da li se postupilo po tom znanju i da li se to znanje koje je do tebe došlo sprovelo u djelu? Da li se sprovelo u djelu? Da li se živelo po tome? U hadisu od Ibn Umara radijallahu anhu se prenosi da je rekao poslanik sallallahu alaihi wasallam لا تزول لا تزول قدم العبد يوم القيامة حتى يسأل عن خمس خصال كاجه neće se pomjeriti noge jednog groba na sudnjem danu dok ne bude upitan za pet stvari. an shababihi fima abla dok ne bude upitan za svoju mladost kako je proveo wa an umrihi fima afna za svoj život u što ga je potrošio wa an malihi min ayna iktasaba i za svoj imetak kako ga je zaradio وأين أن أنفقه إجدغا يوتروشي وشتغا يوتروشيو وعن علمه ماذا عمل فيه i o znanju šta je sa njime učinio. I o znanju šta je sa njime učinio. Također u hadisu od Muada radijallahu anhu se prenosi da je rekao Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tazulu kudama li abdi jevme li qiyame neće se pomeriti noga čovjeka ili roba na sudnjem danu hatta yus'alu an arba'in dok ne bude upitan za četvoro an jasadihi fima abla fima abla o svome tijelu šta je sa njime učinio wa an umrihi fima afna i sa svojim životom u što ga proveo wa an malihi min ayna iktasaba i o svom imetku kako ga je zaradio wa fima anfaqa i u što ga je utrošio wa an ilmihi kejfe amele fi i o znanju šta je sa njime učinio, to jeste da li je radio po njemu. Rekao je braćo Ibrahim ibn Edham, koji je rođen od prilike oko stote godine hijđretske u Mekki, a koji se družio sa Sufjanom Ateorijem i Fudajlom ibn Iyadom Pa je Sufjan ibn Theo rekao za njega bio je mnogo sličan Ibrahim alaihi salatu wasana. Kaže da je bio među ashabima, bio bi zasigurno jako ugledan čovjek. Inače, on je imam uzor, veliki znalac, predvodnik skromni i puno ima njegovih izreka koje su prava rijetkost da se sa malo riječi jako puno reklo i koriste se u mnogim, u mnogim dijelima kao velika pouka. Kaže ovaj znalac Ibrahim ibn Ethem, kaže, nije istinit prema Allahu Đelešenu onaj koji vodi isticanje. Nije iskren, nije istinit prema Allahu Đelešenu onaj koji vodi isticanje. Zašto? Zato što nemoguće je da čovjek koji je iskren prema Allahu Đelešenu ima drugi neki cilj. Osim da postigne zadovoljstvo Allaha Đelevanu. A onaj ko želi isticanje, nema sumnje da to ni radi Allaha Đelešanu. Jer isticanje se nigdje ne spomenje da ga Allah Tebara Kratala voli da se to pojavi među ljudima, da se istakneš među ljude i tako dalje. Zatim kaže, vladar koji nije pravedan i lopov, oni su isti. Nepravedan vladar i lopov, ta dvojica su isti. Svaki učenjak koji nije bogobojazan i vuk isti su. Svaki učenjak koji nije bogobojazan i vuk isti su. I svaki onaj ko se ponizi radi nekog drugog pored Allaha Đelešanuhu, on i pas isti su. Onaj ko pristane na, poniže, na poniženje radi nekog drugog, a ne radi Allaha Đelešanuhu, takav i pas su isti. I koliko ljudi pristane na, to, na ta poniženja? Pred drugima, ne pred Allaha Đelešanuhu ili, ili radi Allaha Đelešanuhu da bi se udovolio ovome i da bi se podvukao onome i da bi se sačuvao ovoga i onoga subhanahu kaže oni pa su isti zašto? zato što se i onaj stalno ponižava radi nekih tako bezvrednih stvari <clears throat> zatim kaže kakva li je ova vjera samo kad bi imala svoje nosioce Onaj ko bude tražio znanje radi Allaha Đelešenhu, skromnost će mu biti draža od isticanja. Skromnost će mu biti draža od isticanja. E to je ono što se radi u ime Allaha Đelešenhu. Kad je radi Allaha te baraka ta'ala, onda skromnost, to povlačenje, to bežanje od ljudi, draže čovjeku nego, nego da se ističe. I zato pravi učenjaci nikada se ni, ništa nametali ljudima. Nikada već su ljudi njih tražili i za njima jurili i dolazili im pred vrata i kucali, molili da izađe da im kaže jedan hadis, jednu veselu. I znali su ljudi po čitav dan da stoje pred vrata, da čekaju kad će šeš se pojaviti na vrata. Pa bih i tero, kaže ovaj, za, za Ameša se spominje predaja, da bi ljudi čekali, čekali da samo jedan hadis da čuju, makar jedan. Čitav dan čekaju tu, pa bi on grdio, teroj i tako dalje. Međutim, kad bi, kad bi vidio na, nje, na njima toliku upornost, onda bi shvatio da su zaista došli radi, radi ilma, pa bi im kazao neki hadis. Da bi ih otvorio od kuće, neće ljudi diti. Niko danas. Nije kao danas. Danas mu sve serviraš i opet neće da dođe. Subhanallah. I onda kaže, mi smo na stazi selefa, mi smo ovakvi, mi smo onakvi, mi smo muvahidi, mi smo ovi, mi smo oni. A mešćit, mešćit posto opterećenje je musibet. Mešćit posto opterećenje. Kod ide čovjek u zatvor i da može ovaj, da, da ne dođe, nego eto, sreće ga neko od braće, pa će u korit baš nikako da ne ide. Da kamoli, kud su druge stvari? Mi, mi u da. Wallahi, u ta vremena, odlazak u mešćid, to je bilo svakom insanu ko kad gledi da traži hranu. Ovo je svaki osjećao i znao je da, da mora da ide u mešćid. Međutim, danas ne. Ne. Danas otići u mešćit, to znači ovaj ojačo imam pa hajde jednom sanom. Kaže Ubej ibn, ibn Kjab radijallahu anhu tražite znanje i radite po njemu. Nemojte ga tražiti kako biste se njime uljepšavali. Bojati se da će vam doći vrijeme kada će se ljudi kititi i uljepšavati znanjem kao što se kite i uljepšavaju odjeću. Zato kaže, tražite znanje i radite po njemu. Jer samo onaj ko bude tražio znanje i radio po tom znanju, takav će se zaštiti ovih stvari. Inače, ako ne bude to slučaj, onda će ljudi, šta? Doći do toga da traži znanje, samo da se okiti. Da ljudi kažu, vidi kakav je, subhala, Kad govori, reže, dokazi, sve je tu. Kaže, doće, kaže zabojati se da, do, da će doći vam vrijeme, kada će se ljudi kititi znanjem kao što se čovjek odjećan ukiti. Ispeglaj, doteraj, namiriši, tako vanština odlična, ha? Međutim, znanje nije za toga. Znanje je da se radi po njemu, a ne da se da se neko njime prodaje ljudima. Da se neko njime prodaje ljudima. <clears throat> kaže Moaz ibn Džebel, radijallahu anhu, kaže učite što god hoćete, ali za sigurno nećete biti nagrađeni zbog tog znanja osim ako budete po njemu radili. Dakle, znanje samo po sebi, ono nema nagrade. Samo po sebi. Kad će doći nagrada Allah Đelešanu zbog tog znanja? Tek kada se pojave djela koja prate to znanje. Kaže Muad ibn Džebel radi Allah kaže Merhul, kaže, neki je čovjek ispitivao Ebu Darda radi Allah anhu, pa ga je Ebu Darda upitao. To jest, gdje bi se pojavio neko od sada poslanika, sallallahu alaihi sallam, pogotovo koji, je bio učevni, svijet bi se oko njih okupio i samo pitao, pitao, pitao, pitao. Jer su znali da je znanje kod njih i da vjera mora da se uzme od njih. I zato ashabi poslanika sallallahu alejhi ve sellem su bili živi svedoci koji su uzimali koji su uzimali znanje kod poslanika sallallahu alejhi ve sellem. I zamislite braćo da je ta generacija bila nemarna. Šta bi nam znanje bilo prenešeno, a šta bi bilo izgubljeno? Međutim, ne. Bez ta generacija je pokazala u stvari svim generacijama nakon njih kako mora da se ova vjera čuva i kako za nju mora da se žrtvuje i kako mora se trudi. I oni su tada isto imali potrebe za jednom pićem ko mi danas. I oni su imali porod isto kao mi. Niko to danas ne može da prebije da kaže, ali mi živimo u ovom vremenu. Jel? Mi živimo u vremenu kada za Dunjalu moramo da radimo 12 sati, a za Ahirek možemo da ne radimo jedan sat, jel? A potreba naša i potreba njihova ista. Oni imali potrebu za hranom i pićem i mi imamo potrebu za hranom i pićem. Ali kada krenemo od hrane i pića, onda se razilazimo. Oni su sve ostalo dali za Allaha Đelešanuhu njegov din, a mi nakon hrane i pića imamo još hiljade, hiljade planova. I to je istina. I to je istina. Da svaki od nas može da posvjedoči i ja o tebi i ti o meni. I zato nalazimo da je Omer radijallahu anhu svoga slugu jedan dan slao da on sluša poslanika sallallahu alaihi sallam, da stalno bude uz njega da čuje šta, se, šta govori. Na večer dolazi pa ispriča to Omer radijallahu anhu šta je, šta je rekao poslanik sallallahu alaihi sallam, a sutra dan Omer ide pa sluša, a sluga radi anju. Pa, dakle, vidi se da je bila i njima potreba da, mora, da su morali da zarađuju. Nije ni njima kapalo tek tako dolazilo samo ležiš, je to je nafaka, ne? I oni su radili, trudili se, ali za svoje potrebe. Isto kao što svaki čovjek do sudnjeg dana ima svoje potrebe, ali ako je u okviri u istinske potrebe s kojima treba da prođe kroz ovaj dunjalu, onda će vidjeti da svakome će ostati vremena za ahireta, da se bori za ahireta i za povratak Allah te bare barakatuh. Zato kaže Mekhul, kaže neki je čovjek ispitivao Ebu Darda radi Allah anhu dakle razna pitanja ga pitao pa kaže Njemu je od Erdara da Allah Anhu kaže da li postupaš po svemu onome o čemu pitaš? Da postupaš po svemu onome o čemu pitaš ili tek samo tako pitaš? Ovaj odgovor kaže ne. A Ebu Darda radi Allah Anhu mu reče pa šta ćeš učiniti s brojnim Allahovim dokazima protiv tebe? Šta ćeš učiniti? Pitaš, pitaš, pitaš. Kad si saznao za sve to, ne radiš po tome. Allahov dokaz se uspostavio na tobom. Šta ćeš učiniti sa time? I kako odgovoriti Allahu Jalla Vala na sve to? <clears throat> Kaže Abdullah ibn Mas'ud radijallahu anhu أن الناس أحسن القول أحسن القول كلهم kaže doista svi ljudi ulepšavaju svoj kaže govor فمن وافق fi'lahu kaule, pa kaže onaj ko potvrdi te svoje riječi djelom, فَذَلِكَ الَّذِي أَصَابَ حَضَ Kaže, takav je, takav je, kaže, sebi obezbedio veliko dobro. taj lijepi govor, ko, ko dođe pa ga potvrdi riječima, dijelima, takav je sebi obezbedio veliko dobro. وَمَنْ خَالَفَ قَوْلَهُ فِعْلَهُ A onaj kome se budu razišli riječi i djela. To jeste ne dođu djela koja potvrđuju, potvrđuju riječi njegove. Fa innama yubiđu bi nafsi. Takav je upropastio svoju dušu. Takav je upropastio svoju dušu. Rekao je Hasan el Basri, rahmehullahu ta'ala, kaže, ljude ocjenjujte prema njihovim djedima. Ljude ocjenjujte prema njihovim djedima. A ostavite njihove riječi. U istinu Allah nije spustio govor, a da nije spustio i dijelo, kao dokaz za njega, koji ga ili potvrđuje kao istiniti ili ulažu tjeru. A pa ukoliko čuješ lijep govor, polahko sa njegovim govornikom. Ako dijelo poprati njegove riječi, onda je to očita blagodat. U suprotnom, očita blagodat. Tako da vidimo savjet Hasan al-Basrija da upravo Ono preko čega vrednujemo ljude jesu njihova djela. I kad imamo djela, njihove riječi ne uzimaju se za nešto preko čega ćemo, po čemu ćemo da sudimo. Zašto? Zato što Allah Đelešanhu nije dao ni jedan govor, a da nije dao i dijelo koje će da kaže o tom govoru šta je. Je li istinit ili je lažan? Pa ako dođe dijelo koje potvrdi taj govor, onda znamo da je to, da je to istina iskrenost. Međutim, ako dođu riječi, taj lijepi govor, govorništvo, međutim, nema djela, onda je to dokaz da je ovaj čovjek lagao. Makar istinu govorio, ali on je lagao, zašto? Zato što on ne živi, on nije jekinski na tome. On ne živi po tome i nije to jekin kod njega. To je samo na njegovom jeziku da je jetinski kod njega to stanje, neminovno, neminovno bi došla djela. Jer su djela ta koja su stvari dokaz ispravnosti ili neispravnosti to govora. Zato kaže, pa ukoliko čuješ lijep govor, polahko sa njegovim govornikom, to jest nemoj da odmah planiš i za njega se dohvatiš, što ono kažu, očnjacima, čuo po čovjek govori, bije na sve strane i ti pravo se za njega, eh, ovo ti ne, ne, ne, sad čekaj da vidiš šta je sa djelima. Da li taj čovjek do, dolazi sa djelima koja potvrđuje njegov govor, ili se njegov govor razlik od njegovih djela. Pa ako dođu djela koja potvrđuju taj govor, onda, alhamdulillah, to je potpuna blagodat. Međutim, ako dođu djela koja su suprotno onome što govorio ili izostanu dijela u odnosu na ono što on govorio, to se od njega ne prihvata, niti se uzima, niti se uzima za nešto ozbiljno, a pogotovo ne da se po tome čovjek vlada i upravlja. Kaže, braćo, Al-Qasim ibn Muhammed, Zapamtio sam ljude koje riječi nisu interesovane, već su interesovala djela. Zapamtio sam ljude koji apsolutno riječi ljudi nisu interesovali. Samo su interesovali njihova djela. Šta ko radi? Nisu se ljudi vezali za riječ. Može da priča i ovaj i onaj. Međutim, pitanje je šta je sa djelima? Ko ima djela, ko nema djela? jer u stvari preko toga se prepoznalo, prepoznavalo pravo, pravo stanje. <clears throat> Rekao je Me'mun, nama je potrebnije da se posavjetujemo dijelima nego da se posavjetujemo riječima. I doista je vraći tako. Nekada tvoja dava riječima nema efekta. Ali kada te neko od ti isti koji su te slušali vidi kako činiš neko djelo ispravno šerijetski, iskreno ima Allah Đelešanu, kada vidi tvoje ponašanje i tvoje dobročinstvo, prihvati to kao, kao savjet bolje i tome se odazove prije nego tvojim riječima s kojima se ga pozivi. I čovjek vidi da ti živiš po tome. Ne da mu govoriš jedno, a kada se pokažu tvoja djela, on beži od tebe da ga neki musibe od tebe ne pogodi. I zato je ružna slika od mnogih ostala kod džahila na raznim mjestima. Da ne vole čovjeka da im ga spomeneš, a kamali da nešto od njega uzmu, iako je on govorio klanjajte ovako onako, a u stvari kad se pokaže nešto gdje treba da pokažeš zaista dijela mu'mina, onda toga nema. Onda toga nema. Ibn Mas'ud radijallahu anhu rekao je Budite oni koji će prihvatiti znanje, a ne oni koji će ga prenositi. U istinu se znanje ponekad sačuva i pamti, a ne prenosi, kao što se ponekad i prenosi, a ne čuva i ne pamti. <clears throat> To jeste, budite oni koji uzimaju znanje, da je po njemu žive, jer onaj ko uzme znanje, on po njemu živi. A nemoj da budeš onaj koji samo to prenosi, a ne živi po tome. Jer će se tada drugi možda koristiti tim, ali se ti nećeš, ti ćeš biti, kao što je rekao poslanik sallallahu alejhi ve sellem poput svijeće koja drugima obasjava okolinu, a sama sagorjeva. Prenosiš, prenosiš, prenosiš drugima, ali sam ne radiš o tome. Sam ne radiš po tome. I od toga nemaš koristi osim da ćeš sagoreti ako se ne pokaješ Allahu dželle Đelevala. Ebu Darda radijallahu anhu kaže nemoj da budeš bogobojazan sve dok ne budeš učen i nemoj da se uljepšavaš znanjem sve dok ne budeš radio po njemu. Savjet Ebu Darda radijallahu anhu. Nemoj da budeš bogobojazan sve dok ne budeš učen. To je, to je dok ne budeš imao znanje. Zašto? Zato što upravo oni zahidi koji su izdvojili se, okrenuli se samo zuhdu, ali nisu imali znanja. Ti su bili lah plin za šeitana lanetnu lahre. Zato je zaveo, kao što no, upravo na, na, na toj osnovi danas imate po manastirima one svećenike koji žive u tom takvom zuhdu, međutim sebi su zabranili ono, ono što im je Allah Đelešanu halalom učinio i odali se grijeh nepokornosti i širko Allah Đelevala Zašto? Zato što nemaju znanje. Zato bogobojaznost ne ide osim sa znanjem. Ako neko bude probao bez znanja, zasigurno lako će stradati i skrenuti sa staze poslanika sallallahu sallallahu alaihi wa sallam. <clears throat> Kaže, nemoj se uljepšavati znanjem sve dok ne budeš radio po njemu. To jest, nemoj da da znanje bude to preko čega će se ti ovaj, pokazivati lijepim, pripsanim među svijet, a ne radiš po njemu. Zašto? Zato što će to biti mač koji će tebe saseći. Jer to je ono što, što upropaštava ljude. I mi vidimo danas koliko ima ljudi koji su pali na upravo na ovu, ovu zasedu i blisa lanetullahi. Došlo znanje počelo da se to izbacuje vani, pokazuje ugled, raste, poznatost, tako dalje, tako dalje, do jednog stepena, djela nisu to mogla da prate, izostala djela, dan po dan, dan po dan, dok te to isto preseče preko polovine i počneš da se rušiš kao kula od karata. prenosi Ibn Mubarak, jednu predaju koju se kaže ti imaš i dijelo i riječ. I tvoje dijelo preće ti od tvojih riječi. Jeste čovjek ima dijelo, ima riječ. I kaže tvoje dijelo je preće tebi nego tvoje riječi. Imaš, kaže, svoju tajnost, imaš svoju javnost. A kaže, tvoja tajnost je preča od tvoje javnosti. ima svoju prethodnicu i završnicu, a tvoja završnica je preča od tvoje prethodnice. I svakako, subhanallah, a koliko je ljudi upravo suprotno daje prednost ovim stvarima jednim na drugim. Pa kada pogledaš javnost koliko se trudi da ljudima to predstavi, u najljepš, najljepšem izdanju. Međutim, njegova tajnost mu sibe. Njegova tajnost mu sibe. Koliko ljudi se slomi da govorom pokaže sve što može da dokuči. Međutim, njegova djela ravna nudi. Na svome početku čovjek se slomi da se pokaže, trudi se, radi, radi. Međutim, kada treba dovršiti stvari, kada treba ići ka kraju, u stvari kada trebaš sabrati nešto najbolje i najvrednije za Allaha Đelevara i doći sa najljepšom završnicom, čovjek se potrošio u prvom periodu, tako završnica, završnica nikada. <clears throat> Prenosi se od Mekhula da je u vezi sa riječima Allaha Đalešanuhu وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ imama i učini nas vođama bogobojazni rekao je vođe u bogobojaznosti to jeste <clears throat> da se za nama povode bogobojazni To jeste Allah učini nas od onih da budemo mi ti za kojima će se povoditi bogobojazni. Da budemo mi taj primjer bogobojaznosti za kojima će se bogobojazni povoditi. I govoriti hoću da budem na ovoj stazi, na ovom menheđu, na ovom putu da budem bogobojazan poput ovog, poput ovog koga vidi ispred sebe u djelima. Kaže imam al teori, kada učenjaci nešto nauče, rade po tome, kada rade, zaokupiraju se tim, kada se zaokupiraju, izgube se u tome, kada se izgube, traže se, a kada budu traženi, bježe. ukazuje na prave učenjake. Opisuje njih i njihov način kako se odnose u svim ovim stanjima. Pa je prva karakteristika da rade po onome što nauče. To je prva karakteristika pravog učenjaka. Ono što je naučio, on radi po tome. Kao što kaže Imam Malik, rahmehullahu ta'ala, Kaže, mi smo se u učenju i sticanju ovoga znanja potpomagali radom po njemu. I doiste, to upravo ono znanje koje se živi i koje se lako država. Kad naučiš nešto, pa stalno to sprovodiš u praksu. Teško ga zaboraviti. Kada si naučio da stalno u mešći tu uđeš desnom nogom, i proučiš dovu i stalno to činiš. Kako da zaboraviš? Kad sjedneš da jedeš, znaš sunet poslanika sallallahu alejhi ve sellem stalno po tome postupaš. Kako da zaboraviš to znanje? I zato su generacije koje su odrastale u šerijetu, šerijetskoj državi, one su znale puno, puno stvari, nasljedno pravo, propise, trgovine i tako dalje, znali su ih zato što su živjeli stalno u tome, stalno poznavali te propise zato što su stalno bili sa, sa njima, tu pred očima. Danas mnoge te mesele, da pitaš neke doktore nauka, islamskih nauka ima da počne da, da priča sve i svašta. Zašto? Zato što su to mesele koje se samo uče u teoriji, a u stvari u praksi se, u praksi se ne žive, jer nema šerijetske države i nema dakle živog živog ovaj šerijata među, među ljudima zato on kaže rade po tome, po tom znanju kada rade zaokupiraju se time to jeste zaokupiraju se radom po onome znanju predaju se tome a kaže kada <clears throat> kada se zaokupiraju oni toliko uđu i zaplove u to znanje i rad po njemu, da se jednostavno izgube u to. Predaju se Allahu džele dželevala i samo im je cilj da, da im Allah te barake od ta'ala podali što više blagodati po kojima će po kojima će živjeti. Kaže, kada se izgube, onda se traže. To jeste, kada dođu do tog stepera, e onda njih počnu ljudi da traže. Da oni ih uzimaju u ilm, da pitaju za njih, čekaju da im oni nešto prenesu i tako dalje. Ne da oni sami traže, plaćam toliko termina televiziji da vam ja održim ders. Hoćete li me primiti da se ja obr... Ne, ne, ne, ne. Nego ljudi počnu njih da traže. Ni Zato što onaj koji je iskren u traženju ilma, on, Allah Đelešanu ga uputi na one iskrene koji nose znanje. Pa počnu ljudi koji znaju vrijedno znanja da traže kao što su tražili, traže dobra generacija ovoga umeta. Pa čuješ kada govori u biografiji nekog od, od imama, od čehova i tako dalje, kaže putovo je u Hidžaz, pa u Šam, pa u Misir, pa nabraja, nabraja, kud je sve čovjek putovo? Učio pre tim, miti, miti, miti. Kao da čovjek apsolutno nije imao ni porodice, niti imao potrebe da jede, niti da pije, niti bilo što. Samo eto, išao čovjek šeto kao u turizmu, ne. Takvi su upravo oni o kojima kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, onaj koji izađe da traži znanje na Allahu dželešanu putu, on je na Allahovom putu sve dok se ne vrati. On je na Allahovom putu sve dok se ne vrati svoje kući. I zato zato Allah dželle šanu dao toliki bereket tim ljudima da toliko nauče na pameti i da toliko saberu i da toliko olakšaju umetu pa kada hoćeš neku meselu sve ti tamo sabrato sve to neko završio ti samo dozmeš da čitaš i da pamtiš i da radiš po tome nemaš danas potrebe da se lomiš da sastavljaš dokaze da ih kupiš, da tražiš da to je mala, apsolutno mala rijetkost da se desi nešto gdje sad na novo trebaš nešto da tražiš od dokaza za te stvari tako dalje. Ogromna, ogromna većina, sve je to završeno, sve je to doterato na svoje mjesto, samo ostavljeno, ima niko da hoće da čita. Ima niko da hoće da čita ili da dolazi na predavanje kod će da, da ga podučavaju, ima niko. I zbog toga ovo je ponuda. Ovo je ponuda od strane Allah Đelešanuhu ljudima da ljudi ne mogu kazati nisam imao mogućnost. Nisi, vallahi, nisi imao mogućnost. Kada si vjeru stavio u drugi i treći plan, nisi imao mogućnost. I nećeš imati nikada. Nikada nećeš imati. Jer ti sam sebi zatvaraš vrata. Bez kojih ne možeš. Tako mi Allah je vala, ljudi bez ovih vrata ne mogu. Bili svjesni toga ili nesvjesni. Ne mogu bez ovih vrata. I onaj ko sebi ova vrata zatvori, neka zna da je zatvorio vrata rahmeta Allaha dželeva. Pa ili neka dođe ponizno neka kuca da, da mu se otvore, ili neka ostane na onome na čemu je, a put takvih dobro je poznat, dobro je poznat u vjeri Allaha dželešanu. <clears throat> Hajde, inšala, braću. Imali bismo još teksta da govorimo na ovu temu i dobrih, dobrih ovaj, citata i savjeta i upozorenja. Međutim, proveli smo prilike sat vremena. Evo ga i nastupa vrijeme jacije. Pa ćemo za Allahu Đelešanu pomoć nastaviti u sljedećem terminu, ako nas Allah poživi moleći dželle šanuhu da nas podući onome što ne znamo, da nam podari od sebe korisno znanje i da nam podari mogućnost da slijedimo to znanje i da radimo po njemu i da ono bude dokaz u našu korist pred Allahom dželle vala da ne bude dokazom protiv nas. Molim te Tebaraka Tala, dokaz ti meni i vama, da nam se smiluje, da nam pređe preko loših postupaka naših. Molim ga Asa Vajal, da nas na ovom svijetu sabere sa najboljim njegovim robovima i da nas proživi na sudnjem danu sa najboljim njegovim robovima u društvu Allahu poslanika, vjerovjesnika, šehida, iskrenih i dobrih njegovih robova. Molim da te baraka ta'ala da pomogne islam i muslimane širom svijeta, da pomogne braću koja su pala na velika iskušenja. Molim ga azza ođel da pomogne džihad i muđahida da im broj poveća, da im poda snage na snagu koju imaju molim ga azza wa jel da njihovim rukama ponizi svoje neprijatelji, i neprijatelje ovoga dina, molim ga azza wa jel da nas usatvi njihove safove, da nas iskoristi prije smrti i da posljednje riječi u životu na ovom svijetu učini nam riječi šahadata la ilaha illa Muhammed Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Subhanak Allahumma wa bihamdik, ašhadu an la ilaha illa anta istagfiru wa katubu ulejk. Zakala khairan braćo, halalite malo je odulilo. Ali nema sumnja da čovjek ono što provede u meštidu jeste ono što uz Allahu pomoć nije potrošio na način radi čega će odgovarati kod Allaha dželle vala znači da je to iskorišteno inshallah a pogotovo ako budemo vidjeti oni koji će raditi o ilmu tako da trebamo inša Allah nastojati da ljudi ja malo primaknem ove stvari da mora više da bude interesa za šerijatsko znanje i za sve obaveze koje nas obaveze Allah dželevala jer nema sumnje da ono što danas je prošlo, nikada više se neće vratiti. Svaki dan koji je potrošen, on je otišao. I zbog toga će ljudi na sudnjem danu kajat će se, kajat će se, kajat će se, kajat će se. Ali kajanje tog dana nema efekta, niti ima od njega koristi. Od njega nema koristi. Zato je razuman onaj mu'min koji koristi svaku minutu svoga života da učini neki hajr i neko dobro koje će samo radi Allaha Đelešanohu sakupljati da bi na danu obračuna imao s čim da izađe pred svog gospodara Tebarkata. Ma, no.